Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdi wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu fawwal muhtadi Wa man yudlil falan tajidala waliyan murshidah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وبركاته ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Takwa dalam arti mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Takwa dalam arti mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebaikan, karena tidak ada kebahagiaan kecuali melalui pintu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa dalam arti mempersiapkan kehidupan kita yang abadi kelak ketika kita dipanggil ke hadrat Allah dan kita meyakini bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Masyrul muslimin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman Jalan keselamatan bagi kita adalah mengikuti para anbiya wal mursalin. Jalan kebahagiaan bagi kita adalah meneladani para nabi dan para rasul yang mana Allah mengabadikan kehidupan mereka para nabi dan para rasul dengan sifat mereka yaitu al-islah perbaikan. Dalam hidup ini kita hanya mempunyai dua pilihan. Menjadi pengikut para nabi atau menjadi pengikut musuh para nabi. Allah mengabadikan dakwah para nabi sebagaimana Allah mengabadikan cerita Nabi Suaib yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam firmannya dalam surat Hud ayat 88 In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unid Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesembuhan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah dan hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di, bumi di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seluruh kehidupannya adalah al-islah bainal muslimin. Dalam doanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. واصلح لي دنياي الذي huwa الذي فيها ma'ashi. واصلح لي آخرتي التي فيها معادي ada tiga hal yang ditekankan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu kita perbaiki. Yang pertama adalah selalu memperbaiki kualitas keimanan dan keislaman kita. Yang kedua juga kita dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas hidup kita karena sesungguhnya kita hidup di dunia. Yang ketiga selalu memperbaiki kehidupan akhirat kita dengan memperbanyak amal-amal yang soleh. Masyurul muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita ambil pelajaran bahwasannya sebagai manusia yang beriman al-islah merupakan identitas kita memperbaiki segala sesuatu dalam sisi kehidupan kita adalah identitas kita yang mana hal ini mengikuti beliau para ambiya dan para mursalin dalam konteks negara bila orang menjadi seorang yang muslih akan selalu mempersatukan anak bangsa tidak mempecah belah mereka akan selalu berusaha menjadikan bangsa ini maju tidak mudah memprovokasi apalagi mengadu domba antar sesama anak bangsa terlebih mengadu domba sesama muslim dalam konteks keluarga kita memperbaiki bagaimana anak-anak kita terutama anak-anak perempuan kita yang hari ini sangat mengkhawatirkan kita lindungi mereka dari godaan-godaan zaman yang perubahannya begitu masif dan luar biasa dalam konsep moral dan akhlak mari kita menasihati diri kita masing-masing bahwasanya tidak ada orang yang sempurna bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri Karena orang yang sudah merasa baik, sudah merasa sempurna, tidak akan bisa menjadi pribadi yang baik di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari berdoa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sebaliknya apabila kita lupa jalan para anbiya dan para mursalin ini maka otomatis kita akan mengikuti jalan musuh-musuh para nabi yang merupakan, yang merupakan al-ifsad atau membuat kerusakan di muka bumi. Tidak jarang banyak di antara kita yang tanpa tujuan mencoret-coret tembok. Tidak jarang di antara kita yang memotong pohon yang mana pohon itu memberikan oksigen dan manfaat bagi kita yang luar biasa. Tidak jarang di antara kita yang merusak moral anak bangsa dengan menyebarkan narkoba dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam khutbah yang singkat ini kita mengingatkan kembali bahwasannya manhaj atau jalan atau metode dakwah beliau para ambia dan mursalin adalah memperbaiki. Kalaupun ada pertengkaran di antara kaum muslimin didamaikan innamal mu'minuna ikhwa wa Asluhu. ini adalah manhaj para nabi dan para mursalin bukan malah menjadi kompor bukan malah menjadi provokator bukan malah menyebarkan berita-berita bohong yang kadang-kadang bukan mendamaikan sesama muslim tapi memutus silaturahmi sesama muslim inilah yang kita khawatirkan Maasirul muslimin rahimakumullah Padahal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada derajat yang lebih tinggi daripada puasa, sedekah dan salat sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu al-islah dhatil bain mendamaikan saudara kita apabila terjadi pertengkaran. Inilah yang difahami ulama-ulama salaf kita dahulu di mana mereka sangat-sangat perhatian untuk memberikan perbaikan hubungan antara sesama muslim. Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad al bagir misalnya seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan uang yang sangat banyak kepada murid-muridnya. Ketika muridnya bertanya, "Wahai Imam, untuk apa kau berikan uang yang banyak kepada kami?" Maka beliau Imam Ja'far menjawab, "Uang itu buat persiapan bagi kalian manakala ada saudara-saudara kalian sesama muslim yang bertengkar maka damaikanlah dengan uang yang aku berikan beginilah manhaj dan jalan para salafun salihin semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengikuti jalan para anbiya dan para mursalin yang mana mereka selalu dalam seluruh kehidupannya berupa perbaikan yang aneh. Banyak orang yang mengaku melakukan perbaikan tetapi pada hakikatnya melakukan kerusakan di bunga bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kau berbuat kerusakan di atas muka bumi maka mereka menjawab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka pertanyaannya kemudian, siapakah orang-orang al-muslihun? Siapakah orang-orang yang memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, memperbaiki dirinya sendiri? Mereka adalah adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, yang mendirikan sholat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya agama ini adalah mengikuti semua tindak tanduk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kebahagiaan. Sekali lagi, tidak ada kesuksesan dan kebahagiaan kecuali mengikuti tindak tanduk akhlak dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak mungkin bisa meniru, meniru dan mencontoh beliau Rasulullah manakala kita tidak tahu sejarah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya khutbah yang singkat ini bisa mengingatkan kita kembali bahwasannya perbaikan usaha perbaikan dalam kehidupan kita merupakan manhaj ataupun cara dakwah yang selalu didengung-dengungkan dan diistiqomahkan oleh para anbiya dan para mursalin.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 حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واحدل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عاما يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أباب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة